On est soulagé, on est bien soulagé parce que l'établissement ne va pas ne va pas fermer d'une part. Alindua gira, zentroaz baita etxiko, langileen postuak atxikiko dira lantxariekin, martxoaren hogeita euh, maika arte gutienez, eta aktivitatea euh, pixkanaka berri abiatuko da. L'activité va reprendre petit à petit, donc euh, ça reste à consolider, hein, puisque pour l'instant on parle de postes oraindik eh, sendotzekoa da, momentuko kontratu mugatu eta zari baikira, eh, baina eh, ongi abiatu gira, pista honekin, momentuko kontent zentroa berriz abiatuko baita. Euh, euh, on des, points en Gero, barneko kudeaketarekin baditugu euh, beti arazoak, bigarren urratxean txusten bat euh, martxan emanen dugu, zailtasunak agerian ezartzeko. Pour objektive difficultés en interne, voilà, par rapport au management de manière générale.